Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում Ստանիսլավ Տարասովի Ռուսաստանը պետք է կանխի մեծ պատերազմն անդրկովկասում վերտարությամբ հոդվածը։ Բաքուն ակտիվացրել է դիվանագիտությունը եվրոպական ուղղությամբ։ Եվրամիության անդամ պետությունների եւ արևելյան գործընկերության հետ ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ Եվրամիության անդամ երկրների հետ երկարաժամկետ հարաբերությունների զարգացումը հիմնված իրավահավասարության եւ փոխշահավետության սկզբունքների վրա Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ուղղություններից մեկն է։ Իսկ Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիրը ամուր իրավական հիմք կստեղծի հարաբերությունների համակողմանի զարգացման համար։ Մամեդյարովն ընդգծեց, որ տարածաշրջանում երկարատև կոնֆլիկտները խոչընդոտում են համագործակցությանը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անձեռնմխելիությունը ոչ պակաս կարևոր են, քան արևելյան գործընկերության մյուս անդամ երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչպես նաև այն, որ Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից կծառայի Եվրամիության հետ համագործակցության ամրապնդմանը հարավային Կովկասում եւ տարածաշրջանի սահմաններից դուրս։ Այսինքն Բաքուն Եվրոպային, ինչպես վարյագների, հravirում է անդրկովկասյան իշխանապետություն, որն ունակ է տարածաշրջանում կարգուկանոն հաստատել, ինչը քաղաքական սենսացիայի տպավորություն է թողնում։ Ահա թե ինչու։ Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններն ասոցիացման համաձայնագրի շուրջ ընթանում են արդեն ոչ առաջին տարին։ Սկզբունքորեն կարելի էր ձեռք բերել պայմանավորվածություններ առևտրատնտեսական եւ այլ ոլորտներում համագործակցության շուրջ։ Վերջնական համաձայնագիրը չստորագրվեց գլխավորապես քաղաքական խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը իրավիճակը բացատրում էր հետևյալ կերպ. Արևմուտքը ցանկանում էր, որ մենք գնանք Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի, որտեղից սակայն դուրս է թողնվել մեր տարածքային ամբողջականության հարցը։ 15 տարուց ավելի Եվրամիությունն ընդունում էր մեր տարածքային ամբողջականությունը, բայց վերջերս չի ցանկանում այն ընդունել։ Հիմա մենք դա ինչպես հասկանանք։ Ինչպես է ստացվում, որ մեծ տերությունների ղեկավարները, նրանց թվում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, մեկական ժամ ելույթ ունեցան կապված ուկրաինական ճգնաժամի հետ բազմիցս պահանջեցին պահպանել միջազգային իրավունքը, սկսեցին հստակ միջոցներ ձեռնարկել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, նրանցից ոչ մեկը չի օգտագործում գոնե այդ հարցը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի շրջանակներում արտահայտությունը։ Ինչու։ Ինչու այսպիսի երկակի մոտեցում այս հարցին։ Մենք արդեն մտածում ենք, արդյոք ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել, որ նման երկակի վերաբերմունքի ենք բախվում, եւ ինչ ճանապարհ է ընտրել Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրի կնքման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի դուրս կբերվի Հայաստանի վերահսկողությունից, բայց եւ չի անցնի Ադրբեջանի իրավասության գոտի։ Այն ժամանակ պատահական չհնչեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Օրլիկի առաջարկը, որ Ղարաբաղը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ միասին դառնա այս հակամարտության կարգավորման կողմ։ Բաքվին ձեռնտու չեր գործերի նման ընթացքը, իսկ ձեռնտու էր արդյոք Հայաստանին, որը նույնպես պատրաստվում էր Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիր կնքել։ Տպավորություն կար, որ արևելյան գործընկերություն բազմակայլ պարտիայում Ադրբեջանին կարծես թե հաջողվում է Հայաստանը խաղից դուրս բերել դրա հետ մեկտեղ կորցնելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Այն ժամանակ Նովրուզ Մամեդովն այսպիսի հարցեր էր տալիս. Առաջին. Ինչու Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման մեջ արևմուտքը գոնե չի օգտագործում այդ հարցը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի շրջանակներում արտահայտությունը։ Երկրորդ, ինչու նման երկակի մոտեցում այս հարցին։ Բանն այն է, որ 2010 թվականի հուլիսի 22-ին Հաագայի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հարցումով արդեն պատասխանել էր հարցին։ Համապատասխանում է Կոսովոյի ինքնավարության ժամանակավոր մարմինների կողմից անկախության միակողմանի հրճակումը միջազգային իրավունքին։ Նա հայտարարեց. անկախության հրճակումը չի խախտում միջազգային իրավունքի կիրառելի որևէ նորմ։ Այսպիսով Միջազգային արդարադատության մարմինը ոչ միայն փորձեց կանխորոշել անվտանգության խորհրդի դիրքորոշումը Կոսովոյի անկախության ինքնահռչակման քաղաքական հարցի շուրջ, բայց եւ փաստացի ամրապնդեց այդ դիրքորոշումը եվրոպական իրավունքի համակարգում։ Միևնույն ժամանակ Հաագայի դատարանը վերանայեց միավորված ազգերի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրության գերակայության անվերապահ ճանաչման սկզբունքը անդամ երկրների տարածքային ամբողջականության երաշխիքների տեսակետից։ Պատահական չէ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոսելով Ռուսաստանի հետ Ղրիմի վերամիավորման մասին, հղում արեց արևմուտքի աջակցությունն ստացած իրավական այդ նախադեպին։ Իսկ վերջերս Բաքվին եւ Երևանին կոչ արեց որոնել օպտիմալ հավասարակշռություն տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների միջև։ Երևանը դուրս մնաց արևելան եվրագնացքից, մտավ Մաքսային, հետո էլ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, նա առաջ քաշեց հակընդդեմ առաջարկ՝ Եվրամիության հետ կնքել ռազմավարական համաձայնագիր։ Այժմ ինչպես հայտարարեց Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Մալենա Մարտը, աշխատանքը շարունակվում է։ Ընդհանուր առմամբ այդ պահին Բաքուն եւ Երևանը տարբեր պատճառներով եւ տարբեր շարժառիթներով, բայց միասին Ստեփանակերտը դուրս հանեցին մեծ խաղից, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրամիությունը գնաց իր միջազգային իրավունքի նորմերի արդիականացման, տարածքային ամբողջականության սկզբունքների եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասով։ Չնայած Բաքուն փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ կետ մտցնել համաձայնագրի մեջ։ Մնացած հարցերում, ինչպես նշել է Մարդը, Ադրբեջանի հետ համագործակցության իրավական հիմքի մշակման հնարավորությունները մնում են բաց։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ինչպես հայտարարեց այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների եւ Արևելյան գործընկերություն ծրագրի ղեկավարների հետ Բրատիսլավայում կայացած հանդիպման ժամանակ բարեհաջող անցան Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 4 փուլերը եւ ակնկալում ենք մոտ ապագայում ավարտել բանակցությունները։ Խոսքը վերաբերում է առևտրատնտեսական եւ այլ կարգի համագործակցության պրագմատիկ խնդիրների լուծմանը։ Չնայած նույնիսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անսպասելի որոշմանը փոխել ինտեգրման վեկտորը եւ անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այսպես ստեղծվեց բացառիկ իրավիճակը, Մի կողմից, ինչպես ասում էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիայի հիմնական ուղղությունների եւ մակրոտնտեսության նախարար Տատյանա Վալովայան, Եվրամիության հետ Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունները դիտարկվում են որպես Եվրասիական միության հետ Եվրամիության փոխհարաբերությունների մաս։ Մյուս կողմից Հայաստանը կարող է արգելափակել Ադրբեջանի հնարավոր դրեյֆը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն այնտեղ, որտեղ Բաքուն որպես միակը մնացած հարթակում կարող էր փորձել եւ փորձում էր խաղարկել Լեռնային Ղարաբաղյան խաղակարտը։ Համենայն դեպս Բաքվի փորձագետները վաղուց արդեն քննարկում են Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն իրենց օկտին լուծելու դիմաց։ Ժամանակին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում ասում էր. Ադրբեջանը ոչ եվրասիական տնտեսական միության, ոչ ՀԱՊԿ անդամ չէ։ Հուսով եմ, որ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Այսպես Մոսկվան իրեն դարձնում է Երևանի եւ Բաքվի միջև ճակատամարտի գլխավոր դաշտ։ Այս կապակցությամբ ըստ Բաքվի Էխոթերթի նման բան հնարավոր է Եթե Ռուսաստանը Ադրբեջանին խոստանա, հետ վերադարձնել օկուպացված տարածքները Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդամակցելու դիմաց եւ անդամակցել պետք է միայն հողերը վերադարձնելուց հետո։ Ստեղծվել էր աշխարհակաղակական ինտրիգ, ինչը թույլ էր տալիս որոշել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանեկարների շուրջ անդրկուլիսյան բանավեճերի որոշ ուրվագծեր։ Ընցմին Բաքուն պարտիան հաղթելու շանսեր ուներ, եթե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվեր իդեմս հայերի ճշնամու կերպարը շահագործելուց իր ազգաբնակչության քաղաքական մոբիլիզացման եւ իր իշխանության ամրապնման համար բայց նա շարունակում է հավատարիմ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուժային տարբերակին, ճնշում գործադրելով Հայաստանի վրա կաշկանդելով նրա քաղաքական դիվանագիտական մանևրումների հնարավորությունները։ Միաժամանակ ազատ է մնում Ստեփանակերտը, որի թիկունքում տարբեր խաղեր են խաղում։ Այսպես Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքներն իրենց նախկին տեսքով արդեն չեն համապատասխանում նոր իրողություններին եւ վերանայման կարիք ունեն։ Խոսքն առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքների ուժեղացման, հանրակրվեի ժամկետների հստակեցման եւ դրակապակցմամբ տարածքների վերադարձի համատեքստում է։ Սա առաջին Երկրորդ համաձայնագրի անբաժանելի մաս կարող էին լինել ռազմական բալանսի վերականգնումը, Կողմերի եւ միջազգային հանրության կոշտ եւ վերահսկվող պարտավորություններն այդ բալանսի պահպանման համար առնվազն 25 տարի ժամկետով։ Ընդ որում Քոչարյանը հիշեց, որ միայն մեկ անգամ Քիուվեստում Բաքուն ու Երևանը իսկապես մոտ էին փաստաթղթի ստորագրմանը։ Դա փաթեթային եւ համապարփակ կարգավորում էր, որը հիմքում ուներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միավորումը Հայաստանին եւ ենթադրում էր տարածքների վերադարձ, ինչպես նաեւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ համալիր միջոցների կիրառում, ճշտում կատարեց Քոչարյանը։ Այնուհետ հայտնվեցին մադրիդյան սկզբունքները, որոնք միայն massամբ էին ընդունելի մեզ համար, քանի որ ճանաչում էին ԼՂՀ-ի ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց դա ոչ թե ստորագրման համար նախատեսված փաստաթուղթ էր, այլ սկզբունքներ, որոնք միջնորդների կարծիքով պետք է հիմք հանդիսանային ապագա համաձայնագրի համար։ Այդ սկզբունքների հիման վրա միջնորդները փորձեցին կարգավորման համաձայնագիր ստեղծել, սակայն այդ համաձայնագիրը երբեք ստորագրմանը մոտ չի եղել։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը պատրաստ էր կիրառել տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու համաձայնության դիմաց բանաձևը։ Բայց Բաքուն նախընտրեց բանակցություններ վարել մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Քոչարյանի կարծիքով ԼՂՀ անկախությունը եւ Հայաստանի հետ ընդհանուր սահմանը չեն կարող սակարկության առարկա լինել իսկ ապրիլյան պատերազմը պետք է խստացնի ղարքավորման նողված Երևանի մտեցումները, այլ ոչ թե թուլացնի դրանք, քանի որ մեծացնում է զիջումների գնալու ապագա ռիսկերը։ Սակայն Երևանը բանակցային գործընթացում Ստեփանագերտի ներգրավումը չառաջադրեց, որպես գլխավոր պայման ապրիլյան պատերազմից հետո Բաքվի հետ քաղաքական երկխոսության մեջ մտնելու համար, նախընտրելով նոր Մադրիդը, Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնություններին, որոնք նախատեսում են վերահսկողության մեխանիզմների համակարգի եւ միջազգային դիտորդների ինստիտուտի ներդերում հակամարտ կողմերի շփման գծի երկայնքով։ Այժմ այս դիրքորոշումը եւս ջնջվում է, որը վկայում է Բաքվի հետ կամուրջներ չայրելու եւ Ստեփանակերտը խաղի մեջ չմցնելու ձգտման արկայության մասին։ Պաճառները մի քանիսն են։ Առաջին. Երևանը զգուշանում է, որ հանրակրվեի անցկացման բեմագիրն ընդունելու դեպքում Բաքվին կհաջողվի ընտրացուցակներում փախստական ադրբեջանցիներ ընդգրկելու հաշվին թղթի վրա փոխել ժողովրդագրական պատկերը եւ այդ կերպ իր օկտին լուծել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Երկրորդ՝ վտանգ կա, որ եթե Ստեփանակերտը ձեռք բերի սուբյեկտիվություն միջազգային իրավունքի տեսակետից, ապա կհրաժարվի Երևանի հետ միությունից, ինքնուրույն կսկսի կառուցել իր ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն կդառնա հայկական երկրորդ պետություն։ Տարբեր պատճառներով Բաքուն եւ Երևանը դրան դեմ են հանդես գալիս։ Իրադարձությունները հարևան մերձավոր արևելքում իսկ այժմ էլ Թուրքիայում ցույց են տալիս, որ միջազգային քաղաքականությունը թույլ է տալիս երկրների բաժանումը մի քանի մինի պետությունների եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ենթարկվում է վերանայման։ Այս կապակցությամբ Մոսկվան պետք է պատրաստ լինի Լեռնային Ղարաբաղյան հարցի ասիմետրիկ քաղաքական դիվանագիտական լուծմանը Ստեփանակերտի հետ աշխատանքային երկխոսություն հաստատելու պահը եկել է։ 25 տարին բավականաչափ ժամկետ է իրավիճակը վերաիմաստավորելու եւ նոր նախաձեռնությունների իրագործման միջոցով նվազեցնելու անդրկովկասում նոր մեծ պատերազմի հավանականությունը։ Դուք լսեցիք Ստանիսլավ Տարասովի Ռուսաստանը պետք է կանխի մեծ պատերազմն անդրկովկասում վերտարությամբ հոդվածը։ Հարգելի ընկերներ, նորից երաժշտական ընդմիջում է մեր եթերում լսեցեք Նարոյ ազգագրական համույթի կատարումներից։ Ա